Egunon bai, Jan Krekelbergekin mintzatu naiz, zemazteek diote eta eraso sexisten kontrako taldeak baitute antolatzen emazten mundu martxaren Iparre Euskal Herriko ekimena. Aurtengo martxa martxoan abiatu zen, baina ez da lehen martxa, lehena 2000 garren urtean izan baitzen, Janek esplikatu digunaz. Hori da, bai, bi milagaren urtean, ez dakit hori dezten ez, baina foro soziala bazen bai honan, mementortan, uh, eh, autobusari, uh, eh, egoaldetik etorri zen, autobusari e, eh, onge etorri egin ginoen, baina idulizun bai hona gerlantzela, eta autobusa joan zen proxelela eskoalerriaren izenean. Eta geroztik beraz, bost urte guziz egiten den zerbait da? Bai, ordean eh, hori da, eh, bost urtez, 2000 bost, 2000 hamar eta orain 2000 hamar bost. Eta 2000-tik goiti, eskolegi guzien plataforma bat uh, antolatu zen, eta plataforma hori uh, segitzen du, uh, biltzen da urtero, ez da bere lana ez du gelditzen. Aurten beraz eh, martxoan eh, abiatu da Kurdistandik, e, zendako Kurdistandik? Ebe Kurdistan ebe herri bat nahi dute herri bezala onartua izan, eskoleria bezala eta mm, marcha plataforma mundial hortan iran behar da eskolegia ere herri bezala onartua dela eta kurdistan ere herri bezala eran nahi du emazteak beti antzinean girela baina problema gizonek dute poderea ono mementoinako eta ez dute ez dute hek onartzen gauza ez dute onartuko Oh, eta Kurdistan, bon, entzun euh, dugu denek, jakinean Kurdistanen euh, uh, borrokatu direla ere daesen aurka, badirela uh, dekando refugie, nun Kurdistaneko okupatu dien, eta gero Turkiarak Kurdistanen uh, aurka, eta... Erran behar da bilgune feministoko talde bat donostikoak nahi zuten joan kortiztan erat, hor abuztuan, eta ez, dira joan sobera gogorra zen, sobera sobera gogorra. Bai. Zer da, Prezeski, gai batzu aipatu dituzu, baina eh, zer da martxa horrekin eh, salatu nahi dena edo aldarrikatu nahi dena? Eben, eh, denak aldarrikatu, eta egia da uh, entzuten dugu, baina eh, ni ez naiz feminista, ez naiz gizonen kontre, baina hori ez da feminismoaren uh, ideiak ulertzea. Feminismoaren ideiak da gizon edo emazte edo ez gizon edo ez mazte ez izan ez, uh, denek ber tretsuak ukandezagun, ber errespektua, ber duintasuna eta feministak borrokatzen gira balore handi batzuindako. ...et à ginuke... uh, eh, gizonaketan ere badira ulertu dute uh, zapalkuntza hori beren, beren eh, nortasunan dutela behar dutela hori aldatu ulertzen dute hori ulertzen dute liberalismoaren tresna direra baina ez ditugu entzuten ordean behar bat gizonek uh, martxa behar lukete hainitz hori izan hainitz ez emaztek borokatzen gira gure gure dretsuen dako, baina erran eh, behar da ere emaztetan desberdintasunak direla, eta eh, emazteak ez girela denak bertretsuekin, eh? eh? behar dira gauzak <laughs> behar den bezala egan. Ala ere, e, senditzen da aldaketarik, zeren bada, ala ere, sentsibilizazio lan bat e, eramana dena, entxeatzen da, pixka bat, gerota gehiago zabaltzen feminismoaren ideia hori, ondorioak baditu edo zaila da, ordean, nik, nik xar bezala, erranen nuke, izan dela, memento batez, uh, ideia feministak uh, emazten uh, borrokak, onartuak zirela, dretsuak eta denak. Eta orain, jatzartepen bat badela. Krizak, uh, diru krizak egiten duenez, behar ba. Eta adibidez, lagun bateko uh, ez da bat, uh, ukandugu behar uh, dutak berrogoieko emazte batek ilan, dibertsue momentu batetan da, eta erreiten zuen, nik orain dut ulertzen zer defenditzen zinuten feministak. Ul, orain ulertzen dut. Orain arte, uste nuen denago, sotasunen joan entzela. Ordean, behar ba ere, eh, hori, lokartu dira eta jatzarpen bat bezala bada, bai, bai martxa hori eh, kurdistan dikabiatu eta Lisboan eh, bukatuko da. Eh, nola pasatzen da ez da karabana bat gauta egun ibiltzen dena? Herrialdeak antolatzen dira haien arabera, alen arabera? Hori da. Bada liburuzka bat nun ideia oroko jak bat diren, eta gero nahi dugun bezala, nahi dugun gauza antolatzen dugu, eta dependitzen du ere hastean zer, bo, azparnen haste artean pasatzen da, hastezkenean bai honan, ordean piskat zaila, buruila, piskat zaila. Ordean piskat libro gira, uh, eh, diakinean ere, bi mila elikadura buru jabetasuna, bi mila bostean ere, hori landu ginuen, horretzen naiz asunak egunetan, izan zen uh, eh, mahi inguru bat, uh, gai hori buruz. Ordean erriten zinuen, ostean gauzak aldatzen dien, Bai, aldatzen dira, baina luze da, eh? Ba, elikadura buru jabetasunari buruz, eh, uste dut, uh, eh, 2000 urtean eta 2000 bostean aipatzen ginuerarik, me ametsetaik uh, eh, sorgimez alatz bat zuartua ginela. Eta orain, orain denek aipatzen dute. Eta bergauza, bergauza erriten zinuen uh, zer aldatzen den, bon, ba, martxoren zortziko ateratu dugu Frantziako eta ipar, eskoler iparaldeko historioa, emazten historioa. <gasps> Baina ze burrokak, ze burrokak, ze hilak, ze presondegi horrenak. Hafen, izi garrikoa, ahazten dugu behar bat sobera erretski eh, burrokoa bat izan dela eta bizia burroka bat da eh, hori da. Horten, zure galerari behizitzultzeko, e, eh, zer egiten dugun, bai, libru gira, Gu biztan dena azparnen uh, osagarria bete aipatu dugu, uh, medikuntza alternatiboak, ordean hasiak, janaria, gure gaia da, ordean uh, erretxa izan da zerbait entolatzea horren or, inguruan, eta emazte berri batzuekin, hori interesgarria da ere. Irailaren ogoita zortzitik urriaren lauera pasako da emazten mundu martxa Euskal Herritik, eta preseski antolatzaileetan den Jean Krekelbergek esplikatu digu, mundu martxa antolatzen duen plataformaren baitan Euskal Herria bere osotasunean hartua dela. Bai, hori da, bai. Eh, Drole izan egin dauku, eh, hastapenean eskolegia, plataforma mundialan, herri bezala, eta bai, eta bai, eta egan nahi du eh, plataforma bat eh, dinamizazio talde bat bada, eta gero hilabetero biltzarnagusi bat bada, nun uh, eskolegigu ziko, iparego eta nafarroa biltzen den, azkena gazte izen zen, lehenago donostian, eta plataforma biltzen da, bako bakutsaren aberastasunarekin. Setasunetan pixka bat sartzeko, beraz faiatik eh, sartuko da irailaren ogoita sortzian, eta azparnen izanen da ogoita behatzian, beraz zer, eh, zer izanen da hor? Horten, ogoita behatzian, uh, karabana hor, egan nahi du uh, hamar bat emazte, bi, bi auto edo bi, bi minibus bezalakoak, etorri dira, etorriko dira, ahatzeko zazpeak eta erditan, ados? Horten zazpietan elgarretaratzea, azparneko plazan, ibil, ibilik joanengira oinez plazatik uh, baratze partikatue hartio, uh, herriko etxeak, uh, munduan izan ez ere, herriko etxeak, antola, idekik du, ikiditu, batzu, nahi zuten jende batzuri, beren uh, hilabete xariaren arabera. Ordean hara joanen gira, argiekin, uh, karrikan mesu batzu izanen dira irakortzeko, eta gero dena pasatuko da hain gainean. Eh? Hori eh? gero loinen dute aprendizgo moldakuntza etxean, eta faria eginen dugu lehenago eiartzean. Euh, faria eztabaida euh, uh, gelfi uh, Eztabaida bat pixkat emabideri buruz, euh, egun guztia Jean uh, Dualdo Carreri eta gero beste bi emazte ere, bi martxaren artean uh, emazteik kide izan uh, hiltziren ziren bosturtetan. Ordean, um, egun, egun eh, jan eta beste ospatzeko izain da. Eta egunean zehar hamarretan be, kafia, txokoleta, edariak eh, ofreituko ditugu emazter. Eta bo, animazione pixkat karrikan. Eta ratxaldean, pentsatu dugu, nun dira, nun dira emazteak lanean, ordean ez gira lantoki eta duiten ahal, eta batiok erran du, ebe retreta etxean, eh, badira, hainiz emazte, harra joanen gira, hiruetan, eh, laurogoita bat amama pasatzeko dokumental ba, eta denak uh, gomi dira, erran daukute lagazkena erretreta etxean, erran daukute idekia zela eh, deneri, batzuk ez dute laurogoita ama ba, ikusi, da uh, amatxi batzu benen etxain antzinean, sort etxain antzinean, laborantxakoa uh, aipatzen dute beren gazte denbora, beren horroitzapena. Voilà pixkat eta ho jendako ere ere erretreta etxea hautatu dugu. Eta biharamunean beraz, baionara. Oten, lo eginen dute, behar bastezken ba goizan zerbait eginen dugu, baina gero jakinen duze spitakigu, eta eh, eguerdi erditan, ongi etorria izan da honan, herriko etxearen uh, plazan. Ordean hor izan, eguerdi erditan, uh, eh, lan abukatzen duze eguerditan, eguerdi erditan hor izaiten alzizte. <laughs> gero, gero uste dut, uh, ahantzia dut ordua, Euh, bietan edo hola libre plume irakurketa batzu izain dira, bo herriko etxan biztan dena, herriko etxak eh, ongi etorri azparnen ere, ongi etorri azparneko herriko etxak egin du eta baionan ere. Odan pixkat, euh, pixkat euh, haute eta herriko etxak pixkat enplikatzen dira, pixkat, gehiago behar ginuke, eh? jakinean zer pasatzen den, behar ginuke gehiago prebentzio eta Eh, piskatego aldeari buruz eh, eh, adibidea ejemplua hartu egoaldean unerri hainitzetan badira berdintasun pareki parekidetasun plagintza batzu hemen hori ere berginukei entzun dut ni ez nintzan hor uh, haltsuko historio bat pesteri buruz Ebe, pentsatzen dugu, gaizo gizonak uh, triste dira, ahun triste, ordean, behar, uh, dute zerbait egin, beren lana dute, lehentasuna behar lukete eman uh, eh, gizone emazten er, ahreman lehentasuna, eta hola, bimila, ha, bimila hogoian, ez ginuke martxamundelarik. <laughs> Bukatzeko berdin justu eh, oroitaraziko dugu urriaren lauean beraz uh, Euskal Herriko zatia bukatuko dela Bilbon, hor ere pesta izanen da. Hori da, bai, orde nahi baina duzi programa du guztia, jo behar duzi emakumeen mundu martxa.eus eta hor baduzi ibilaldia nahi bali duzi uh, segitu egun batez oporretan bali zizte, joiten alzizte, ondarribia ribia, donostia, enfen, uh, azpeitea, sumaia, uh, edo zoin erritarat. Eta hor dian, urriaren lauan, Bilbon bukatuko da, bai eta munduko martxa Lisboan bukatuko da. Hori da, Lisboan bukatuko hamazazpian, ujearen hamazazpian, jakinean hamazazpian da frantzian, da eh, nola egiten dute, journe du refu de la miser, ate de karmond antolaturik. Baina mundu guzien pobreziaren, eh, aurkaren eguna da, eh? Orden egun hori hautatua da Portugalen eta 2000 hamarian ere berdin zen eh, ez nahi zohoi nun bukatu zen, baina egun hortan zen ere. Bai. Bukatzeko jadanik aipatu dugu, baina behar bat deialdi bat eh, jendeak parte hartezan lasaiki? Abizan dena, di, din etorri, edo zoin ordutan, ongi etorriak izain ziste, gizon edo emazte, gizon ezartzen dut lehenia, eh, de, gazten galdera bita beti, baina gizonak dretxo bat dute etorzea, da emazte kantolatutzen duten zerbait gizonak kampuan gelditzen dira baina ez, ez, guk Plataforma Martxa Mondiala emaztek duten antolatzen, emaztek biztute zapalkuntza gehiena uh, sofritzen. Baina gero deneri idekia da eta gizonek piskatek handezaden zer nahi duten euh, gure onduan. Eh? Mire esker. eta etorri azparnerat eta bayonarat eta nahi duzintokirat.